Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin Ya eyyühen nasu innallaha tayyibun la yakbelu illa tayyiben ve innallaha emaral mu'minine bima emara bihil murseline fekale Ya eyyühen rusulu kulu minet tayyibati ve amelu saliha inni bima te'amelune alim ve kale eyyühen lezine amenu, kulu min tayyibati ma razaknakum رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر eş'ase egbera yemuddu yedeyhi ile semai ya Rabbi ya Rabbi ve met'amuhu haramun ve meşrabuhu haramun ve melbesuhu haramun ve guziye bil harami fe enna yustecabu lizalike Ey insanlar! Şüphesiz Allah Teala bütün noksan sıfatlardan pak ve münezzehtir. Hoş ve helalden başkasını kabul etmez. Gerçekte Allah Teala müminlere de rasullere emrettiği şeyleri emrederek Ey Rasuller! Halis helal olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Gerçekte ben işlediğiniz amelleri hakkıyla bileceğim buyurmuştur. Ve yine, ey iman edenler! Size rızk olarak verdiğimiz helal ve hoş olandan kazanıp yiyiniz buyurmuştur. Bundan sonra adam hayırlı uzun sefere çıkar da saçları dağılmış, toz toprağa bulanmış olduğu halde ellerini semaya kaldırır. Ya Rab, Ya Rab, diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Hasılı kendisi haramdan beslenmiş. Artık böylesine nerede icabet olunur buyurduğu düsturunu her anda göz önünde bulundurmalıyız. İmkan derecesinde helalden kazanmış olmalıyız. Dinimizin izni olduğu yerlere imkan derecesinde harcamış olmalıyız.''